Auscultu cae ripetu. Porzio quardec quar. En traino mi devas presenti bileton. Mi estas bonchanza. Mi havas tut jaran. Mi mendis gin heime. Gi venis per posto. Mi havas abonon dum pli ol tri jaroi. Mi povas voyaggi je preso favora. La urgia postaggio alvenis malfrue. La posto cutime funccias tre bone. Sed mancas tre ofte fervorai postistoi la iniziato ne estis successa. Char unu partio ne volis consenti. Gardisto collapsis post longa starado. Li povis forlassi la mal libereion. Post dudec quiniaroi pro bona conduto li sidis en cielo, malvarma, humida. La mangioi consistis el aquo cae pano. Li volas reveni al vivo normala. Sed lia resisto nun estas rompita. Mi legis pri entreprenisto germana li estas centiara, sed daure laboras. La filo jam gvidas la bonan firmaon. Sed ancau la patro ancorau activas. Li solvas mal simplain technicain problemoin. Clientoi contentas pri lia laboro li daure laboras por havi plesuron. Li giuas la vivon cun pli ol cent jaroi. Mi shatus volonte farigi cent jara. Set ciu tio eblas, mi tutte nescias. Mi restu do sana, laueble plei longe, por povi labori por nia affero. Paroli cae verci, jen miai armiloi, por mia batalo, por mia affero. Ausculti cae legi, jen via rimedo, por daure crescigi la lingua nivelon neniam laciju en via strebado al homa compreno cae pazzo en mondo. Lerneioi forigas la TELEFONOIN, char ili malhelpas sen genan lernadon. Du cabaretistoi alterne presentas humuran programon pri politikistoi. La ritma musico instigas al danzo. Se mancas la mono, nenio plu eblas. Sed ancau la mono ne helpas por cio. Necessas por cio da entreprenemo. Cai certe bon chanzo por fine progressi. Per bonai ideoi ni povas progressi. La cun laboremo tre gravas por cio. Milita aggresso forpelas la homoin. Precipe faculoi forlassas la landon. Sed kiu prizorgas caduca in personoin. Por niai infanoi, ia zorgas patrinoi. Au pedagoginoi en urbai varteioi. Sed tiu sistemo ne estas stabila. Char tro da infanoi, gi devas accepti ne temas pri verae en landai infanoi. Set pri gelernantoi, nun nov alvenintai. La instruistinoi parolas germane. Set ne la infanoi el landoi asiai. Do ili bezonas apartan lernadon por povi compreni en havo in lernendain. Iam venas mal multai milit rifugintoi. Sed familianoi besonas la patron. Li giuas asilon. Sed sen familio. La poshtelefono ebligas kontakton sed tio nur estas malforta consolo.